Josep, molt bon vespre. Bon vespre, què tal? Bé, eh, comentàvem amb l'Edu una renovació que s'ha produït eh, aquesta mateixa setmana. Eh, Explica'ns una mica com s'arriba en aquest acord i què n'espereu de tot plegat. Bueno, com a parlat, tenim, volem una forma de treballar, eh, tant jo com la Junta Directiva, i estem molt contents amb el treball que està fent i sobretot creiem molt en ell, amb la forma que té de pensar i sobretot de, de cares al futbol base, eh, ja que tenim el futbol base crec que podem millorar encara moltíssim i confiança perquè molts de nanos arribin al primer equip i tenim l'entrenador ideal per fer bueno, l'aposta aquesta de que molts nanos d'aquí de la província de l'Alt Empordà acabin jugant al primer equip tenim la persona ideal i nosaltres tenim molt clar que no, ara que estem treballant creiem que bé no, de no deixar escapar una oportunitat de tenir-la d'un aquí i de poder demostrar que el Pelada, tal com ha dit ell, la marca parlada sigui més que una marca, vull dir que la gent que vinguin aquí que tingui l'opció de realment d'arribar. Uh, costem molt, Josep, uh, posar-se d'acord? Uh, Explica'ns una mica doncs, quan vau començar com, i des de quin moment teniu clar? Bueno, miro quan arriben aquí, i a part de, que és un grandíssim, grandíssim professional, igual que la gent que porta aquí treballant, mm, ja el coneixíem com havia estat aquí de jugador, d'entrenador, nosaltres sabíem com era ell, i llavors de veure eh, el canal, com ha anat aquest any, que ha sigut molt precipitat, ens hem assentat una altra vegada, jo crec que estem treballant molt bé, a partir d'aquí la cosa jo crec que ha costat molt poc, vull dir que eren dos tonterietes eh, per acabar de tancar-ho tot, però bueno, en principi no hi haurà cap problema perquè continuem aquí i que nosaltres el volem aquí, ja l'hem dit, li hem manifestat un pilot de vegades que no volem que marxi, ell no vol marxar, llavors a partir d'aquí, si les dues parts estem d'acord, ha sigut molt fàcil arribar a un acord. Eh, també és el que comentava el propi Edovitges, no? Quan eh, les dues parts eh, estan d'acord és molt i molt fàcil, no? Tot plegat. Sí, jo crec que sí, perquè ell és una persona que se centra molt en, en la seva feina i es, es desviu. Igual que nosaltres des de la Junta Directiva estem treballant pel club, doncs ell és una persona més que està no dintre la Junta però està dintre el club. Vull dir, és com si fos no sé, no, no sé com, com dir-te aquesta prova, però una persona que, que la marca parlava a la porta dintre estava molt content d'estar aquí i nosaltres estem molt contents de que estigui aquí. Mm <laughs> -hmm. eh, Josep, parlem una mica del partit d'aquesta tarda, un 2 a 1 davant del Tortosa, eh, amb eh, un joc que, sobretot a la segona part, però mm, diria jo que durant bona part del partit, eh, d'un paral·lada eh, molt i molt superior, no? Sí, jo crec que em sentia una mica nerviosos doncs, perquè també sabíem els resultats que hi havia hagut eh, al migdia eh, i sabíem que si guanyàvem ens posàvem quarts hem fet una mica eh, bueno, no, no dubtosos però una mica amb l'ànsia de voler fer alguna cosa que la cosa no ens ha sortit mm, diguem bé la, la, la primera part que el joc tampoc ha sigut tan dolent però la segona part quan hem fet el gol ja, les acaballes de la primera han sigut molt i molt superiors jo crec aquí es demostra el que estàvem dient abans, el treball que està fent l'Edu, que amb una plantilla que és molt curta li està traient el màxim rendiment, la gent està contenta d'estar aquí i, bueno, i això es veu en el camp, les jugades surten, la gent té ganes i s'acaben els partits que si duressin 10 minuts, un quart, 20 minuts més, la gent seguiria igual. Molt important això. Uh mhm. -huh. uh, eh, comences tu, seria els resultats del matí i en el resultat uh, més important, el que ha fet el parell d'aquest 2 a 1, ha permès uh, col·locar-se uh, a l'entitat uh, en aquests moments quarta de classificació després de 23 jornades disputades. Uh, Josep, per tu uh, és un fet, és una realitat, però tu esperaves o com, com ho veus? No, jo com ja moltes vegades que havíem parlat i havíem fet entrevistes, jo t'havia dit que el nostre objectiu era salvar-nos, segueix sent el nostre objectiu, jo crec que el govern avui, eh, com ja ho hem fet, llavors sempre havíem dit que el que tingués després, pues benvingut sigués i no, no renunciarem a res, vull dir, nosaltres estem treballant des del primer dia eh, d'una manera i continuarem igual, vull dir, aspirarem a lo màxim, si acabem a final de la temporada i estem allà, millor, si no, per nosaltres la temporada és un èxit, perquè que jo crec que la gent que veu el futbol aquí per ara aquest any està disfrutant. Uh, ja per anar tancant, Josep, uh, ho comentàvem amb l'Edu, uh, el fet de treballar amb temps és imprescindible no? per al projecte de la propera temporada? Sí, nosaltres uh, per això ho fem tan aviat, I igual que renovem l'Edu, renovarem jugadors, comencem a treballar, ja estem treballant amb la temporada que ve per de cares al futbol base, perquè nosaltres volem que l'EU ens implanti una mica la, la manera de treballar que té ell, totalment, que aquest any no ha tingut temps realment de desenvolupar el que ell vol fer, i llavors per nosaltres era molt important renovar-lo amb ell i començar a treballar ja, i a partir d'aquí són unes bases que esperem que l'any que ve donin els seus resultats. Doncs Josep Vicent, eh, president del Parada, de veritat, moltíssimes gràcies per atendre'ns i doncs, eh, felicitar-te per la renovació de l'Edu i també per als tres punts aconseguits avui i per aquest quart lloc a la classificació doncs, que esperem que es doncs, puguin escalar encara més eh, llocs en aquesta classificació de la primera catalana. Josep, eh, de veritat, moltes gràcies. Molt bé, a vosaltres. Molt bon vespre. Vinga.